Nilqakom għat-tieni programm fis-sensiela ta' Noti Memorabbli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storjografiċi tal-mużika f'Malta. F'din is-sensiela ta' noti memorabbli se nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn aspetti tal-mużika f'Malta illi għadhom miftakra avolja dew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però se nkunu qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn mit-sena u aktar li natu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Ġifieri li naraw X'hemm minn din il-mużika li la jgħaddi ż-żmien tkun tassew memorabbli u dan għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġitt huwa wieħed ta' tfittxija storjografika aktar milli analiżi storika. Naħseb illi r-raġuni ta' dan hija waħda ovvja kull min qed tipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Tajja però illi eh, din il-ħaġa nispjegaw kol f'termini eh, mhux daqstant akademiċi. F'sens ġenerali allura u eh, simplifikat, l-istorja nistgħu ngħidu li tinkiteb minn dokumenti li jinkisbu minn arkivi u sorsi oħra u bosta drabi jinkludu l-interpretazzjonijiet partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Madankollu, jekk m'hemmx dokumenti jew kella, jekk id-dokumenti li jeżistu ikunu oskuri, eh, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifmu sewx fihom jew eh, mhux aċċessibbli b'mod faċli għax flok organizzati per eżempju f'arkivju jew f'xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-hawn u lin, u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu. Allura ikun ferm aktar diffiċli li tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi se nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari Biex naraw ftit xemm li nistgħu niftakru mill modi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan li nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna noti memorabbli. Dan it-tieni programm ta' Noti Memorabbli jibda minn dokument li daħal fl-arkivji ta' Campus FM ftit ta' xhur ilu. Dan jorbot mas-suġġett ġenerali tal-programm tal-lum illi huwa id-diski. Propjament id-dokument li qed nirreferi għalih fil-bidu tal-programm tal-lum huwa parti minn intervista li saret lejn tmiem l-2020. Dina xandret għall-ewwel darba f'Jannar ta' din is-sena, l-2021. F'din l-intervista mis-sensiela Nota Bej Tnejn tal-kantant Ludwig Gallia niltaqgħu ma' Anthony D'Amato li huwa membru tal-ħames ġenerazzjoni ta' din il-familja sinonima mal-beħ tad-diski f'Malta. Laqatni partikolarment kumment ta' Zazuh D'Amato dwar l-aktar diska li qatt inbieħet f'Malta. Illum mhux se nrakkontaw l-istorja tan-negozjant Taljan Antonio D'Amato li stabbilixxa dan il-ħanut tad-diski f'Malta. Fis-sensiela ta' noti memorabbli nagħtu attenzjoni akbar lejn l-istorjografija milli r-rakkont storiku. U għalhekk se nisimgħu lil Anthony D'Amato mill-ħames ġenerazzjoni ta' din il-familja jirakkonta dwar l-aktar diska li qatt inbiegħet f'Malta. L-iktar diska li qatt inbiegħet Malta, mhux bħala diska Maltija, bħala diska across board, kienet Taxi Mary. Dik nismaħħom jgħidu li meta ħarġet u ġibni għal ewwel darba, kienet inbijat uh, in the region of six, over 600 copies in one day. Li dawk l-ammonti speċi ta' laqqas kienet l-Ingilterra ma kienu jagħmluhom ta' diska waħda. Dak kena uh, nalqu l-ħwien il-ħanut għax kien hemm folol kbar ta' nies. Kien hemm queues sa sadarjali, ġibna l-pulizija, barriers, insomma sakemm bedew dejjem. Interessanti ħafna. U ġdida kontu tamlu signing, jew jew kemm kemm jiġifieri intom kontu tgħidu li li Le, dak waslet iż-żmien. waslet just waslet Eżatt. is-single Eżatt, kien min kien- jiġi jixtriha. Eżatt, kien toħroġ eh, dak iż-żmien eh, gazz- fuq il-gazzetti li ġejjin id-diski, jew ħajaslu dak id-diski. U kien hemm for some particular reason di għamlet suċċess enormi. I mean, laqtet ħafna irħula Maltin għax minn hawn sejrin hemm minn hemm sejrin hawn. Forsi għalhekk min jaf għandha il-melodija speċi ta' ferriħa wkoll. Eh, Studju jgħidu fil-fatt illi imbjaw ma' 10k. Ħafna iktar minn hekk. Taħseb inti, ġifieri. Ekku. Iktar minn 10k. Iktar minn 10k. Għax imbagħad konna nibatu l-Awstralja, l-Kanada, Postijiet fejn hemm il-Maltin. Fejn hemm il-Maltin. Fejn hemm il-Maltin. U interessanti wkoll. X'kienet tkun ir-reazzjoni meta intom kontu tibatu, per eżempju, l-HMV illi jisma din it-trek? Dak ma eh, mbagħad id-diski ma baqgħux isiru taħt l-HMV. Sewwa. L-HMV kienet eh, eh, iktar fil-bidu. Le, fi żmien Aw Malta kienu jinbijaw ħafna diski per capita, imma di Taxi Merit had raised a few eyebrows, għax speċ ta' dawk jgħidu pajjiż dak iż-żmien ta' xi 270,000, 300,000, kif qed tordnaw dawn l-ammonti kollha. Għax dina naħseb seta tidħol easily per eżempju jennaf għal silver jew gold. Kieku kienet l-Ingilterra kienet tidħol fi ċos tal-Ingilterra. Fenomenu, unexplainable, memx ġifiri loġika waraja. Taksimeri ta' Fredu Abela l-Bamboċu mill-1970 li hija l-aktar diska li qatt imbijat f'Malta. Aktar minn 20,000 kopja skont id-ditta tad-diski Anthony D'Amato illi ħarġuha. Pero' aktar milli nkompli ngħid jien dwar it-Taksimeri, biex jiraq li nisimgħu lil Fredu Abela l-Bamboċċu nnifsu jitkellem dwarha. Mill-ġdid mill-arkivji ta' Campus FM, din id-darba nsibu silta mis-sensiela ta' George Mifsud Kirkop mill-1999 Tisqifa għall-għana tagħna. Kont fin-Navy. Sewwa. U kont Sant'Anġlu konna nkunu għas hemmhekk. U kont nixburhom isħabi jien, u not ngħidilhom semmu li postijiet naqablilkom magħhom. Sewa. U kien jgħidli pereżempju morna ġal mosta, u ngħidlu ntik bil-frosta, morna bil-kirkara, kien joħorġu dak kien ħarra law, ħarraħa morru ta' borda s-sohmor. Ejja morru bil-kirkara, naqbes jina dak kien dur id-dinja kollek raħ minnak għatmanara. U ħarra lem, u ħarra law, għatlu din iktiba. Kien għu Ġorġ Azzopardi kien fin Navy kol miegħi, laqti kanta miegħi. Għatlu din niktibha u nagħmlu għadis għatlu nieħdu ċans insomma. Irranġajta, mhm. irqomta, għas jistess ma konta fl-ħad uħroċ jekk. Issa jina naf li bertu minna bleluf, miex nsaġra, bleluf. Jina għalija san kan milux intervista u l-dammatu kienet l-iktar wahda li għattim bija dik. Niftakar bil-booking jien. Jgħidlhom ġim oħra diħli l-kaxxi ġim oħra. Jiena mill rajt, nsejt fej, għaw Malta betu xi 10,000 kopja u l-Awstralja 20,000. Sew qed ngħid? Ejju, ekku, ekku, għax tunti. U darba tkellem Norman Hamilton kien kien hemm domija jara Pawlu fit-television kien hemm intervista Menzo Guzma qed jitħattu. Menzo Guzma rrid jagħmel bħal speċi bħal medli xi ħaġa. Eh. U qol kieku anke t-taxi merin daħħal ta' dawn eh. l-affarijiet għax imbagħad kulħadd. Eżatt, imbagħad l-għandna jibdew jitħajru minnek. Miex, je. Sewa, u lilek eh, teletek ħafna l-fuq. Eh, da żgur ħafna, le le da żgur. Bin-nejm tagħha u ġifieri. Ġifieri, sew fost l-għannejja u Malta. U kif qed l-ewwel, ħabba fiha wkoll sifirtu l-Awstralja. Ekku, ekku, ġoġ, ekku. Ekku. Imma żgur li din id-diska Eh, ħajret diski oħra. U kif ma għedin nitkellmu l-ewwel, eh, anki ditti oħra, baga dik ta' ħarġu għilek tħajru biex joħorġu diski oħra. Dik meta kont għamilta jien, ka Viktor Akolina darba smajtu jgħid fuq video mill-Awstralja. Eh, meta ġiet it-taxi Mary, kien hemm għamilta ma' Damato jiena. U karabot kien hemm il-bambinu. Niftakar kien hemm Joe Grima kien xed of program Victor Aquilina kienu kien hemm kien ħasem Charlie Cruz u l-banda eh, kbira għax ilu ħafna laqta fis-sensin imma kienu ħaduna u l-applaus li lajna immens kemm kien kbir kif tlajna ħna tlajna live kollox. Alla jaffirlu zeppi taqqala u Joseph Camilleri li kumpanja ħmet ukoll u jiena u l-makka għamilni għalajf. Jenet veru Ma inti tażel meta tikteb jew inkella kull ma tikteb toħorġu. Ċertament li din kienet ma' xi ħadd mir-raba' ġenerazzjoni ta' din il-familja. U allura missier jew it-tiju ta' Anthony D'Amato li smajna aktar kmieni waqt dan il-programm. Interessanti wkoll il-kumment ta' George Mifsud Kirkop meta jgħid milli qrajt insejt fejn. U dan jorbot ma' wieħed mill-anijiet prinċipali ta' din is-sensiela, id-dokumentazzjoni, u kemm din hija essenzjali mill-aspett tal-istorjografija. U dan apparti l-punt tal-bamboċċu li, skont Norman Hamilton, Taxi Mary daħlet fil-hit parade Taljan. Jiena fittixt u ma sibt ebda evidenza ta' dan. Naturalment, mhux qed ngħid li dan mhux minnu. Qed ngħid li anke jekk fadal min jirrakkonta li kopji ta' taksimeri bijaw pereżempju fi Sqallija u daħlet f'xi klassifika ta' diski hemm, meta jmutu dawn ir-rakkonti każwali dan il-fatt storiku dejjem jekk kienu minnu, mhux se jkollna ebda dokument li bih nistgħu nipprovaw li din ma kienet xi ħaġa vvintata biex forsi anke jinbiegħu aktar diski. Punt ieħor li laqatni kien dak li jagħmel il-bamboċċu lejn l-aħħar ta' din is-silta li smajna dwar kemm kien ġeneruż lejn ħaddieħor bil-materjal li kien jikteb. Dan jiġdu b'mod ċar dak li jagħmel fl-aħħar xhur qabel mewtu fl-2003 flimkien ma' Joe Demicoli illi kien regolarment jistiednu fil-programm televżiv tiegħu Wipeout. Hawnhekk nistgħu nisimgħu lil Demicoli ma' Fredu Abel Albomboċu b'verżjoni differenti ta' Taksimeri. Di popolari di tiska? Di, di mhux it-taksi Taxi. Mary, Mary. Mary? Eh, min kideba di diska? Abela, saħet Abela. Abela, tajdix li fredu Abela ta' Mela kollox u da jikteb. Eh, ma fejna jilmi kalma. Ah, eh. Ma jofx li ktib tajjen, ma tofxew. Kollox jent, mela nkantawa. Talbu il nis u rridu nkantawa. Jela, eh, s-sikellem naqqa, u ċempel wahda. Najdlek issa, u. Oh. ċempel tant għal xejn. Għandek mobile. Taksimiri u nidħlu ġewwa l-Furjana. Fuq il-fosos jagħmlu l-meeting u fl-argotti nagħmlu l-għana. Doqqu, sibtek ħatajt ħadna l-banana, jien. Il-public. Taksimir qabad jidla mejja nħaffu għal ġol-belt. Hemm l-aħħar li tlajt il-qorti għax qabżit li kont fi xkel. Fejn sammorru l-gasser nafa salix ma nafx min ixtqil. Rajt kif xorta rrispondejt kemm jien tajjeb għat-taqbil. Ħallik mill-speedometer fejn san komplu din il-biċċa. Went isek ferħ ta' demonju jien isni għaddis fin-nisa. Eh, imma kif demek jispiċċhom? Oh, le, le, le, issa nirrispondi jiena. Seppa spiċċat da. Issa nirrespondi jiena. U inti dejjem taqbad miegħi u tagħmilli ħafna xliq xkiel. Jien qisni l-anġlo tas-sema u inti ta' taħt sammik kif qed nixtaq Tajba ġed għabetta, tajba. Kredu għebe l-album boċu b'verżjoni spontanja ta' Taksimeri, flimkien ma' Joe Demicoli mill-2003. Issa għaddew aktar minn 50 sena minn meta d-ditta ta' Anthony D'Amato ħarġet id-diska ta' Taxi Mary. Il-popolarità tagħha, ikollna ngħidu, għada soda, anke jekk iż-żminijiet inbidlu sew, kemm f'dawk li huma gosti mużikali kif ukoll normi lingwistiċi, pereżempju mill-aspett ta' sessiżmu u x'naf jien. Dan huwa riflessew fil-verżjoni riveduta ta' Michael Spanjol kantat minn Daniel Cauchi u Ray Calleja waqt waħda mis-serati ta' Kelma Kelma Nota Nota fl-2016. Taxi naqdu taxi Mary Raymond namlu bħall-Ingliżi. Ejva dan se nisma' minnek dawrandu. Tajjeb insemmu li l-ħanut tad-diski ta' Anthony D'Amato fi Triq San Ġwann fil-Belt Valletta huwa meqjus bħala l-eqdem ħanut tad-diski fid-dinja. Spinners Records ta' Morgan Arcade f'Cardiff, Wales, li huwa meqjus minn ħafna nies bħala l-eqdem ħanut tad-diski fid-dinja, fetaħ fl-1894. Filwaqt li D'Amato ta' Malta kien oriġinarjament stabbilit bħala ħanut tal-għamara veru, imma fl-1885. Tajjeb nosservaw ukoll li l-ewwel apparat illi bih kien jindaqqu d-diski, jifieri l-gramofon, kien meqjus bħala biċċa għamara fid-dar. U kien hekk li dan il-ħanut ta' mobbli, kif kienet magħrufa wkoll l-għamara f'Malta f'dak il-perjodu, biż-żmien sar esklussivament ħanut tad-diski, illi mad-dħul tas-seklu 20 kienu saru xi ħaġa popolari biżżejjed anke f'Malta biex wieħed jista' jkollu ħanut iddedikat esklussivament għalihom. U anke jekk Danta D'Amato ma kienx l-ewwel ħanut tad-diski f'Malta, ċertament huwa l-eqdem wieħed fid-dinja li għadu jopera mill-istess post minn fejn beda lejn tmiem is-seklu 19. Id-ditta ta' D'Amato kienet biss waħda minn diversi illi bdew ibijaw id-diski fl-ewwel snin tas-seklu 20. Għall-ewwel kienu jbijaw biss diski importati minn barra minn Malta, Iżda lejn tmiem is-snin 20, madwar 90 sena ilu, ħassew li kien hemm lok li jibdew jipproduċu wkoll diski Maltin. Dwar dan nisimgħu aktar mingħand Andrew Alamango f'intervista li kienet għamlitlu Joyce Gullajmir għas-sensiela tagħha Mużiċisti Żgħażagħ Maltin li kienet ixxandar fuq Campus FM fl-2010. Fi żmien l-etnika kien hemm ħassejt li kien hemm nuqqas ta' repertorju. Allura bdejt infittex u bdew jiġu f'idejja daw id-diski u sibt fil-fatt l-istorja inkredibbli li f'dawk is-snin 1931 u 32 ħarġu xi 160 diska mhm. fuq daw id-diski ditti polifon pot. Li kienu jinkisru. Id-diski tal-faham kienu jgħidu fil-fatt. tal-gramophones. Allura interessanti llum illum fl-aħħar hemm aċċess għal dal-repertorju kien intelef għal kollox 80 sena ilu ma jinsema' ilhom ma jinsemgħu ħafna minnhom 80 sena ħalli kien hemm ftit minnhom ħarġu fis-sittinijiet kien hemm ftit minn dawn id-diski li reġgħu ħarġu. Pereżempju għandek Maddalena ngħidu aħna jiena niftakarni meta kont żgħira kont nismagħha Fuq ix-xandir. Fuq ix-xandir, fuq Radio Malta stess ukoll kienu. Naħseb li llum issib lil xi ħadd li għadu minn hemm u minn hawn jitlobha. Għadu jisemmagħhom. U hemm u hemm udjenza għalihom għadhom jitolbuhom ġifieri. Issa dan huwa żvilupp fuq l-etnika? Iva, naħseb li huwa żvilupp naturali minħabba l-fatt li minn dejjem konna qed infittxu r-repertorju u minħabba nuqqas ta' repertorju minn naħa Ħloqna repertorju, jiġifieri ġegħelna nkunu kreattivi u ħloqna mużika oriġinali ħafna fuq il-ftit li tista' tgħid li kien hemm li konna nafu forsi anke fuq il-mużika folkloristika. Peress li t-tradizzjonijiet intilfu jew ma tantx kien hemm repertorju, kellna noħolqu. Imma issa nista' ngħid li hemm ukoll materjal li jista' jerġa' joħroġ b'mod arranġamenti ġodda pereżempju. Għandi f'moħħi fil-fatt li noħroġ dis-sena l-Lost Voices Orchestra biex nagħmlu arranġamenti ġodda. Dal-proġett jistmu Malta's Lost Voices. Eżatt. Lost Voices Project, Malta's Lost Voices. U ħareġ il-ktieb u ħarġu s-CDs miegħu li jinkorpora dawna kemm fih kanzunetti, kemm Hemm fihom. 30. Hemm 30 kanzunetta li kienu popolari fiż-żmien, kienu l-ewwel recordings ta' mużika Maltija li qatt saru Ekku. Ekku. u li inti erġajt tajthom il-ħajja. Dan il-proġett Ħalta Lejh Waħdek kienet idea tiegħek? Ija, waħdi waħdi qed ngħidlek. Nixtieq li kelli iktar għajnu- kell- sibt għajnuna ovvjament minn naħa ta' sponsors kien hemm il-Ministeru tal-Edukazzjoni li raw l-importanza kbira li tinħoloq l-ewwel nett l-arkivji ta' daw il- u preservazzjoni ta' daw id-diski u l-Arkivju Nazzjonali li jgħinuna ħafna imma as such bħala xogħol, bħala riċerka, bħala studju tal-mużika kollox waħdi. Qed tagħmel kollox waħdek. Ktibt il-ktieb jien u kollox. Il-ktieb fiex jikkonsisti? Il-ktieb. Ktieb jikkonsisti fil-lyrics ta' songs jew inkella fl-istorja li waslet għalihom? L-istorja li waslet li waslet għalihom, l-istorja ta' rikordjar ta' mużika Maltija ta' dak iż-żmien, il-mużiċisti, il-kompożituri, l-awturi ta' dak iż-żmien min kienu, x'ġara, fejn batuhom, fejn irrikordjaw, Hemm kollezzjoni ta' diska, 30 diska. Hemm ukoll però, kif qed tgħid int, il, f'wieħed mis-CDs li huwa CD extra hemm il, il, il, il-kliem, il-lirika tad-diski Il-lirika. li kienu ħarġu fil-gazzetta ta' Satariano. Sentejn wara li ħarġu dawn id-diski fuq il, id-diski, hu kien ħareġ il-kliem Fit-tletinijat? Aha, fil, f, tl, 33, 34. Fit-tletinijat. Ehm, kien ħareġ il, id-diski fil-gazzetta tiegħu Doctor Brombos. Mhm. ehm, tal- tal-kliem, tad-diski li U kien inti kiteb. sibt ukoll il-kliem, Sibt ukoll il-kliem. il-kliem, sibtom minn fuq id-Dr. Brombos Minn jew fuq id-Dr. sibtom Bambus jew fil-biblioteka. għax smajt id-diski. Le fil-Biblioteka Nazzjonali. U dawk la ġew eh, printed fuq CD. Allora dak li jkun Aha, jista' hemm jisma' PDF l-kliem. files fis-CD, Aha, aha. hemm ukoll PDF files bil-ritratti tal-mużiċisti, ir-reklami tal-gazzetta, jirreklamaw id-diski li waslu d-diski dak iż-żmien, Hemm ukoll ir-recording sheets. Jiena l-ewwel nett l-għan tiegħi l-importanti huwa illi l-ewwel nett joħorġu dawn id-diski, illi n-nies jibqgħu jiftakruhom. Hija importanti illi ma tintilifx dil-mużika, hija l-ewwel referenza ta' mużika Maltija. hija referenza importanti u li jkunu aċċessibbli għall-pubbliku. Mhm, mhm. Dik hija importanti ħafna. Mhm. Kull pajjiż għandhom aċċess għal Fil-fatt, Malta għandna laguna, mhux vera, għandna laguna li ċertu perjodu qisu intesa' U l-iktar, nisnaj li kien huwa l-seklu 20, li huwa l-iktar importanti għalijan. Però mbagħad mis-seklu 20 qisu minn nofsu law, raġa' kien hemm ċertu revival fil-mużika anki klassika Maltija. Kien hawn revival iva, żgur kien hemm il- Kien hawn ġifri, inti taħseb li dir-revival waslet b'mod naturali għax kien hawn il-ħtieġa tagħha jew inħabba l-influwenza ta' nies bħalek, nies tal-etnika, nies oħrajn li ħadmu biex jerġgħu jagħtuhom ħajja lil din għall-mużika li kienet iddesib. Naturali, 50 sena wara l-indipendenza kien hemm il-bżonn minħabba n-nuqqas u ġew ċerti nies illi ħassewhom neqsin minn ċerti affarijiet u naturalment, ġifieri bżonn naturali ħassew mhm. illi dan huwa x-xogħol li għandhom jagħmlu. Mhm. U waqt li inti kont għaddej li terġa' tfakkar dawna xogħlijiet. Dina x-xewqa tiegħek li terġa' tfakkarhom dawna xogħlijiet ħarġet għaliex inti min jaf kemm-il darba barra jgħidulek pereżempju x'kellkom dak iż-żmien u ma tista' tawrihom xejn. Ġifieri dik ukoll waslet. Dik hija dak huwa n-nuqqas fil-fatt li kull fejn tmur tgħid imma jien kif m'għandix aċċess. Imma jgħidulek ġieli talbuk l-istorja tal-mużika f'Malta. Ħafna, Ħafna talbuna ħafna għax għalihom Malta hija huwa post sal-lum ġurnata hemm post ta' taħlita ta' kulturi, allura bil-fors li kien hawn storja interessanti u l-istorja hija f'ta' kull pajjiż hija fil-mużika folkloristika u popolari tal-pajjiż. Għax l-istorja soċjali f'pajjiżna m'ilhiex li bdiet tinkiteb. Aħna l-istorja konna nikdbu l-istorja tal-ħakkiema u l-istorja tal-Maltin. ma nataċ prominenza. Ma hemm storja kbira tal-Maltin mill-20 jitlaw. Anke qabel, anke fi żminijiet kollha, il-Maltin baqgħu jeżistu. Le, ma fis-sens li. Anke l-lingwa Maltija baqgħu jeżisti għal volja li huma polemika u x'sebitika jew x'punika. Le, rrid ngħid huwa li fis-seklu 20 ġew iddokumentati l-affarijiet. Iva. Għandek ritratti, għandek film, għandek audio. Allura tista' ssibhom iktar hmm? faċilment għalkemm leħaq nimmaġina li leħqu ntilfu ħafna affarijiet. Ntilfu ħafna affarijiet, żgur li ntilfu ħafna affarijiet. Il-vuċi ta' l-annej Malti Manuele Cilia, bil-klim ta' Carlo Satariano u l-famuża xana zbieħ minn Jaf Jarana, rekordjata fl-1930 fl-studio ta' l-HMV f'Milan u maħruġa mid-ditta ta' Anthony D'Amato. Bis-saħħa ta' Andrew Alamango u l-proġett tiegħu Malta's Lost Voices, dan il-materjal mill-bidu tas-snin 30 mhux biss ġie rkuprat imma wkoll ippreservat bl-għajnuna ta' l-Arkivji Nazzjonali. Għaldaqstant, mill-perspettiva tal-esplorazzjoni storjografika ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli, Nistgħu niqfu hawn għalissa. B'sempliċi referenza għax-xogħol tas-sew tajjeb ta' Alamango ippubblikat fl-2010 minn fil-Fla Records. Madankollu, l-istorjografija tad-diski f'Malta fadal ħafna xinfittxu fiha. Per eżempju, jina u nipprepara għal din l-edizzjoni il-kollezzjonist tad-diski u xandar popolari Tony Mikallef offri li nisma' intervista tas-sewrari li għamel hu fl-2008 għas-sensiela tiegħu tal-bita li kienet tixxandar fuq Radio Malta. Is-suġġett hawnhekk huwa il-qalba tad-diski mix-xelak, il-materjal veru li minnu kienu manifatturati l-hekk imsejħa diski tal-faħam f'78 tawra fil-minuta, għal-vinyl, dak il-plastik ħafif illi fuq nħarġu tantu tant diski fil-50 sena ta' wara t-tieni gwerra dinija. Ta' D'Amato ma kinux l-unika ditta ta' diski fis-snin 60 anqas meta tfaċċaw l-ewwel diski fuq il-vinyl minn Malta. L-intervista ta' Tony Mikallef hija ma' Joe Brogdorf, illi waqqaf l-ewwel kumpanija tar-reklamar professjonali f'Malta fl-1958, li hija magħrufa sal-lum bħala BPC. Din l-istess kumpanija kellha wkoll recording studio f'Triq Zecca l-Belt Valletta, imsejjaħ Audio Vision, u tikketta tad-diski bl-isem ta' Malta Disc. Kont iltqajt mas-Surmast Ciappar, li kien surmast tal-banda ta' Ħar Qormi, li kien jikkomponi kanzunetti Maltin. Qalli, Mar, kif ma hawn ħadd li jagħmel recordings ta' kanzunetti Maltin. Tlor, Ġuż, ejja u nagħmlu recording. Għad u trid issibli naturalment orkestra kien sab lil Spiru Zammit. Spiru Zammit idoqq hu stess mal-orkestra tiegħu u s-Surmast Ċappara jiddiriġi ġifieri. Fil-fatt jekk tara l-lista tad-diski li ħriġna aħna, il-maġġoranza tagħhom kienu l-orkestra ta' Spiru Zammit. ħlief xi wħud li naturalment ma kellhom bżonn orkestra jew jew irrikordjanihom barra mill-istudju għax hemm uħud minnhom ġieli rrikordjajna barra. Mhm. Per eżempju l-innu Malti jew il-marċijiet tal- tal-RMA. Tal-RMA. Dak rrikordjanihom id-Deporus Hall. Krejna d-Deporus Hall, ġibna l-OB, krejna l-OB tal-Retribution, mhm. ramaw mattawna t-tejps. Fl-istudio tagħhom ġol-Belt jew inkella kif semmejna ukoll kontu innovattivi li rrekordjajtu fid-Deporres qabattu l-OB ta' Rediffusion u għamiltu għamiltu kkommissjonajtu dak ix-xogħol biex imbagħad intom eventwalment ħriġtu d-diski. Però hawn Malta, u nixtieq nisma' dwar dan, ma kenniex fejn jinqatgħu d-diski, jiġifieri inti kont qiegħed tagħmel ix-xogħol ta' recording fuq il-kanzunetta. Mbagħad kont qed tkun fl-istess ħin ukoll il-publisher bħala Audio Vision Productions u x'hekk. Fejn kontu tagħmluh dal-materjal? Fejn kontu tibagħtuh dan għar-recording it-tape? L-ewwel, in-number one fil-fatt bagħatni għall-Ġermanja. U li kienet l-ewwel diska li rrekordejtu? L-ewwel diska kienet My Pew bit-Taljan, kontra x-xewqa tiegħi, u Xemx jew Qamar. Imma jien Kulħadd għamel pressure li għandek tieħu l-MyPew għax kienet rebħet l-ewwel u Xemx jew Qamar imbagħad kienet għażla tagħna għax bil-Malti. Minn min wara dawk imbagħad kollox bil-Malti. Kollox 22, ġifir 40, 44 kanzunet. Kienu jinkludu korijiet. Ta' Ġesu Nazzaren, Ġesu Nazzaren, The Game ma sarux fl-istudio għax laqas kienu jitlu. 40 ruħ ġo studio. Rekordjajtu ninnila tibki xizjet u btajjel niftakar sew. U jek fej sawra dak il-recordings? Dawk jidilli d-deporis hall. Id-deporis hall ukoll. Deporis hall. Meta minna l-innu Malti. Sewa. Naħseb dak kien l-ewwel innu Malti li ġie rekordjat ukoll qed ikantaw. Mhm, mhm. Ġeneralment l-innu Malti nisimgħu orkestra biss. Mhm. Dak kien innu Malti qed ikantaw eh, il-kor. Meta qegħdin ngħidu issa li l-Audio Vision beda jirrikordja, beda jippubblika dawn id-diski, jibgħathom barra jiġu, iqassamhom fil-ħwienet tad-diski, kienet attività li mill-aspett finanzjarju kienet tkopri l-ispejjeż kif kienu Il-kwantità ta' diski li kienu jinbiegħu. Hekk x'ġagħlek tibqa' għaddej biha din? Pjuttost id-delizzju. L-ispejjeż qatt ma tikkoprihom kien dak iż-żmien. Għax kull ma tbigħ diski, dawn li kellek l-ispejjeż biex tibgħathom barra, biex biex tistampa l-covers, biex tagħmel distribution u kollox. Pjuttost le ma kienx ma kinitx attività imma aħna konna neħduha jiena kont noħodha bħala delizzju ehm, and that's it. I mean. Tiftakar pereżempju minn fost it-22 diska li kienu jkunu fuq naħa A u naħa B żewġ naħat fuq 45 dawra. Ma nafx ma preparajtekx għalija di, minn fost daw it-22 diska. Hmm. Liema diska l-iktar li nbiegħet u meta tgħid inbiegħet hekk, kemm il-kopja l-iktar li qatt, pereżempju jkun hemm diska waħda li għamiltu? Ġeneralment konna nagħmlu elf kopja. Kontu tagħmlu elf kopja. Konna nagħmlu elf kopja, kien jibqgħalna ħafna ma tbiegħhomx kollha. Semmejt l-emigranti inti. Kien hawn min jixtri biex jibgħathom. Rigal? Rigal lill-familja tiegħu barra minn Malta ġi. Jidhirli biċċa minnhom konna għamilna repeat tagħhom. Jidhirli x-xemx jew qamar jekk niftakar sew, għamilna repeat tagħha. Oħra li għamilna repeat tagħha, again, issa tajli affarijiet li ġraw. Mhux hekk. 40, 45 sena ilu. Kienet xem ehm, sparaw għal-qamar. Ta' Charlie Close, iva. Ta' Charlie Close. Charlie Close dak iż-żmien kien magħruf ħafna u għadu sal-lum magħruf ħafna. Imma jiġifieri, u kulħadd ried jibgħat did-diska ta' Sparaw għall-Qamar. U jekk Joe Brogdorf itina x'nifhmu li l-aktar diska li nbiegħet mill-Malta Disc kienet Sparaw għall-Qamar bil-vuċi ta' Charles Cluse, allura nerġgħu mmissu punt oriġinali li tlaqna minnu fil-bidu ta' dan il-programm, jiġifieri dik li kienet l-aktar diska li qatt inbiegħet f'Malta. Hemm lok fejn inkomplu ngħidu ferm aktar dwar id-diski f'Malta, sintendi. Kronoloġikament, illum għajlaq biżna l-1970. Dan ifisser illi xi darba oħra f'din is-sensiela żgur li nerġgħu nħarsu lejn id-diski mill-ġdid. Mhux f'sens kronoloġiku, daskemm f'sens storjografiku. Dejjem biex naraw ukoll x'inhuma dawk id-dokumenti li se jgħinuna niftakru li moddi fil-futur. U dan preċiżament huwa dak li qed nipprovaw naraw flimkien f'dawn in-noti memorabbli. X'inhuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin u jgħaddu s-sekli? X'inhuma l-aktar noti memorabbli? Illum mhux se nersqu wis aktar lejn żmienna. Xorta waħda però huwa importanti li barra li nelevaw il-passat u nifmu ftit ġara fl-imgħoddi, nifdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw aspetti aktar kontemporani. U forsi anke mingħajr sens ta' ironija biex nagħlqu llum se nħallikom din id-diskal ta' Jojo Zeb mill-Awstralja li kien ma' Jane Clifton mill-1982. Din hija U bek ġejna fit tmim it-tieni programm fis-sensiela ta' Noti Memorabbli flimkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabbli tal-lum kienu dwar id-ditta ta' diski ta' Anthony D'Amato, il-mużika ta' Fredu Abela l-Bamboċċu, il-proġett Malta's Lost Voices ta' Andrew Alamango, Joe Brogdorf u t-tikket ta' Malta Disc, Charles Clues u Joe Joseph flimkien ma' Jane Clifton. Aktar tarif issibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com. Aħna niltaqgħu għal edizzjoni oħra ta' Noti Memorabbli darbohra, fl-istess post u fl-istess ħin. Noti Memorabbli huwa produzzjoni ta' l-N3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull narta tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni narta tlieta fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar.